या डांस आसमान खां ख़ज़ानो छो न उछलियो वियो या उन खे को बाग़ छो न आहे जो मंझांस खाए ऐं ज़ालिम चवंदा आहिनि त रुगो जादू कयल माण्हूअ जी ताबेदारी कंदा आहियो